Septītā nodaļa – Diena kopā ar bebriem. Kamēr zēni aizmugurē sačukstējās, abas meitenes pēkšņi iesaucās ai un apstājās. Sārkankrūtītis, Lūsija apjuka, sārkankrūtītis ir aizlidojis. Patiesi, putns nekur nebija manāms. Ko nu darīsim? jautāja Edmunds, izteiksmīgi paskatīdamies uz Pīteru. Tas nepārprotam nozīmēja, ko es tev teicu. Tss! Skatieties, čukstējas Jūzena. Kas tur ir? Pīters jautāja. Starp kokiem kaut kas kustas, tur pa kreisi. Bērni platām acīm skatījās un jutās neumlīgi. Atkal sakustējās, pēc mirkļa sacīs Jūzena. Šoreiz es redzēju, apstiprināja Pīters. Tas arī tagad ir tur, tikai paslēpies aiz lielā koka. Kas tas ir? jautāja Lūsija, censdamās saglabāt mieru. Lai kas tas būtu, Pīters sacīja. No mums viņš izvairās, negrib, lai pamanām. Iesim uz mājām, aicinājis Jūzena, un, lai gan viens skaļi to neteica, tomēr tajā brīdī visi apjēdza, ko Edmunds čukstēs Pīteram. Bērni bija pavisam apmaldījušies. Kāds tas izskatās? vaicāja Lūsija. Tas, tas ir kaut kāds zvērs, sacīs Jūzen. Skatieties, skatieties ātrāk, re, kur tas ir! Tagad visi pamanīja ūsainu, spalvainu purniņu, kas rēgojās starp kokiem. Šoreiz zvēriņš neslēpās, gluži pretēji, viņš pielika ķepu pie mutes, tāpat kā cilvēks pieliek pirkstu pie lūpām, ja grib brīdināt, ka jāklusē. Pēc tam atkal pazuda. Bērni stāvēja elpa aizturējuši. Pēc brīža svešinieks parādījās no jauna, paskatījās visapkārt, apkārt, it kā baidīdamies, ka kāds varētu sekot, un ar zīmēm rādīdams būt klusiem, aicināja līdzi meža dziļumā. Bet tad atkal pazuda. Es zinu, kas tas ir, sacīja Pīters. Bebrs, es redzēju asti. Viņš grib, lai mēs pieejam klāt, teica Jūzena, tāpēc brīdin, lai netrokšņojam. Es saprotu, piekrita Pīters, tikai jāizlem, vai mums iet vai nē. Kā tu domā, lūk? Man liekas, tas ir labs bebrs, atbildēja Lūsija. Bet kā lai mēs to zinām? šaubījās Edmunds. Un varbūt tomēr riskēsim, Sjūzen ieteica. Kāda jēga tas stāvēt un galu galā man ļoti gribas ēst. Šajā brīdī starp kokiem vēlreiz parādījās bebra purniņš. Viņš dedzīgi aicināja bērnus pie sevis. Iesim, Pīters izšķīrās. Redzēsim, kas no tā iznāks turieties cieši kopā. Vai nu mēs netiksim galā ar vienu bebri, ja tas izrādīsies ienaidnieks? Un piespiedušies cits pie cita, bērni pienāca pie koka aiz kura, kā jau bija paredzams, viņus gaidīja bebrs. Tas joprojām atkāpās čukstēdams aizmukušā rupjā balsī. Nāciet, nāciet dziļāk! Palikt klajā vietā ir bīstami! Vienīgi tad, kad bērni bija ievesti tumšā biezloknī, kur četras priedes auga cieši kopā, ka pat to zari bija savijušies un brūnā zeme klāt ar priežu skujām, jo sniegs te netika cauri, bebrs sāka runāt. Tad jūs esat Ādama dēli un ievas meitas? Tas jautāja. Jā, esam gan, atbildēja Pīters. Css! Bebrs čukstēja. Lūdzu, netik skaļi, pat te mums draud briesmas. Briesmas? Nu kā jūs baidāties, Pīters bija izbrīnījies. Te neviena cita nav. Te ir koki, sacīja bebris. Tie vienmēr visu dzird. Lielākā daļa no tiem ir mūsu pusē, bet ir arī tādi, kas var mūs nodot viņai. Jūs saprotat, par ko es runāju? Un bebris vairākas reizes zīmīgi nogrozīja galvu. Ja sākam runāt par to, kurš kurā pusē, sacīja Edmunds, kā lai mēs zinām, ka jūs esat mūsu draugs? Neuzskaties to par rupjību, mister Bebr, piebilda Pīters. Saprotiet, mēs esam svešinieki. Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi, Bebris sacīja. Skatieties, te ir mana pazīšanas zīme. To sacīdams, Bebris pastiepa viņiem kaut ko nelielu un baltu. Visi izbrīnā nolūkojās, līdz Lūsija iesaucās. Nu, protams, tas ir mans kabatlakatiņš, tas pats, ko es iedevu nabaga misteram Tamnusam. Tieši tā, apstiprināja Bebrs. Viņš, nabadzīgs, izdzirdis baumas par gaidāmo arestu, iedeva man šo kabatu lakatiņu un sacīja, ja ar viņu kas notikšot, man jūs esot jāsatiek un jāizved. Te Bebrs apklusa. Pāris reižu noslēpumaini pamāja un lika saprast, lai bērnu vēl ciešāk saspiežas apkārt, līdz ūsas skāra viņu sejas. Klusītiņām čukstēdams viņš piebilda: Runā! ka aslans esot ceļā pie mums, iespējams jau izkāpis krastā. Un tad notika kaut kas pavisam neparasts. Bērni, tāpat kā jūs, nezināja par aslanu neko, bet tik līdz bebrs izrunāja šo vārdu, katru no viņiem pārņēma dīvainas izjūtas. Varbūt ko līdzīgu esat redzējuši sapnī. Jums kāds saka kaut ko nesaprotam, bet jūs nojaušat, ka vārdos ir dziļa jēga – vai arī tie liekas briesmīgi un sapnis pārvēršas murgos. Citreiz tie ir nesakām burvīgi. Jūs atceraties šo sapni visu mūžu un nemitīgi vēlties to redzēt vēlreiz. Tā bija arī šoreiz. Dzirdot vārdu aslans, bērnos kaut kas ietrīsējās. Edmundu sagrāba neizprotams bailes. Pīters pēkšņi jutās bezgala drosmīgs un gatavs stāties pretī jebkurām briesmām. Sjūzenai likās, ka ap viņu virmo jaukas smaržas un skan burvīga mūzika, bet Lūsijai radās sajūta, kāda mēdz būt, kad pamosties no rīta un atceries, ka sācies brīvlaiks vai vasara. Bet kas noticis ar misteru Tamnus, vaicāja Lūsija, kur viņš atrodas? Kurš? Bebrs viņu mierināja. Pagaidiet! Man jāizved jūs tur, kur varam mierīgi runāt un paēst pusdienas. Tagad visi, izņemot Edmundu, pilnīgi uzticējās bebram, un visi, pat Edmunds, bija ļoti priecīgi dzirdot vārdu pusdienas. Bērnu veikls sekoja savam jaunajam draugam, kurš viņus apmēram stundu veda pa vistumšākajiem meža biezokņiem līdz pārsteidzošā ātrumā, ka viņi tik tikko spēja tam tikt līdzi. Visi bija bezgala piekusuši un izsalkuši. Pēkšņi mežs kļuva retāks un ceļš strauji virzījās lejup. Pēc mirkļa viņi jau bija zem klajas debesis, joprojām spīdēja saule un acu priekšā pavērās brīnumjauks skats. Viņi stāvēja stāvas šauras ielējas malā, pa kuru tecēja, pareizāk sakot, varētu tecēt, ja nebūtu aizsalusi diezgan plata upe. Tieši zem viņiem pārtē bija uzcelts dambis – Kad bērni to ieraudzīja, viņi reiz atcerējās, ka bebri vienmēr būvē dambjus, un bija pārliecināti, ka šo ir uzcels misters bebrs. Viņa pamanīja arī kautrīgi izteiksmi tā acīs. Tāda mēdz būt cilvēkam, ka tas citiem rāda pašu stādītu dārzu vai lasa priekšā pašsacerētu stāstu. Pieklājība prasīja, lai Sjūdzena pateiktu, kāds burvīgs dambis – Šoreiz misters Bebris neklusināja viņu, bet tikai teica: Ko jūs? Tāds nieks vien ir, tāds nieks vien, un darbs vēl nav īsti pabeigts. Virs dambja vajadzēja būt dziļam upes līcim, bet tagad tur pletās līdzena tumšzaļa ledus virsma. Aiz dambja zemu lejā mirguļoja ledus, tikai tas nebija gluds. Likās sakulto ūdeni, pēkšņi skāris sals un tur, kur agrāk strūklaks šļākušās pāri dambim, tagad mirdzēja lāstaku siena, gluži kā ziedu vītnes un sniegbalti vainagi. Pašā dambja vidū stāvēja mājiņa, kas atgādināja lielu bišu stropu. Pa jumta sprauga kūpēja dūmi, uzreiz likdam domāt par pusdienām. To redzēja visi, taču Edmunds pamanīja vēl ko citu. Nedaudz tālāk upē ieplūda kāda sīka straumīta aizlocīdamās pa ielai – Skatīdamies uz to pusi, Edmunds ievēroja divus nelielus kalnus un bija gandrīz pārliecināts, ka tie ir tie paši, kurus viņam rādīja baltā ragana, kad viņš šķīrās pie laternas staba. Tas nozīmē, ka starp šiem kalniem, kas atrodas tikai kādu pusjūdzi no šajienes, stāv viņas pils. Zēns atcerējās rahat lukumu un to, ka viņš kļūs par karali. Interesanti, ko par to teiks Pīters, Edmunds klusībā prātoja, un tad viņam galvā iešāvās briesmīgi nodomi. Klāt esam, sacīja misters Bebrs. Rādās, ka misis Bebrene mūs jau gaida. Nāciet man līdzi, ejiet uzmanīgi, lai nepaslīd kāja. Dāmbja augšdaļa bija pietiekami plata, lai to varētu pāriet, tomēr cilvēkiem tas bija grūti izdarāms, jo viss bija apladojis, un augās sašalušais dīķis vienā pusē atradās līmenī ar dāmbi, Tā viņi gāja cicēs cita, sekodam misteram bebram līdz sasniedza dāmbja vidu, no kurienes varēja ir tālu redzēt gan augšup, gan leju pa upi. Nonākuši pašā vidū, viņi atradās bebru mājas durvju priekšā. Klāt esam! Mrs. Bebrene! sacīja misters Bebrs. Es viņus atradu! Re, kur viņi ir! Ādama dēlu un ievas meitas! Un viņi visi iegāja iekšā, Pirmais, ko Lūsija sadzirdēja, bija klusa klaudzēšana, un pirmais, ko meitene ieraudzīja, bija labsirdīga veca bebrene, kas ar diegu mutē sēdēja pie šujmašīnas un kaut ko cītīgi šuva. Tātad tas bija šujmašīnas troksnis, līdz ko bērni ienāca, viņa pārtauca šūt un piecēlās. Otrā pusē bija stāvs, kritums lejā uz upi. Beidzot, jūs esat atnākuši! Viņi iesaucās pastiepdama savas krunkainās ķepas – Beidzot, kas to būtu domājis, ka es piedzīvošu šo dienu? Kartupeļi vārās, teikana svelp sev svelpjumu un Mister Bebra, esiet tik laipns un sagādājiet mums svaigas zivis. To es izdarīšu, sacīja Misters Bebrs un izgāja no mājas. Pīters sekoja viņam. Abi devās pa dziļā upes līča ledu līdz kādam āliņģim, ko Bebrs ar savu cirvīti katru dienu izcirta no jauna. Viņi bija paņēmuši līdz spaini, Misters Bebrs apsēdās āliņa malā, augstums viņš šķiet nemaz neuztrauc un cieši tajā skatījās. Te pēkšņi iegrūda āliņģi ķepu, un Pīters nespēja netapties, ka tika izvilkta brīnišķīga forele. Tad vēl viena, vēl viena līdz spainis bija pilns. Tikmēr meitenes palīdzēja Mrs. Bebrenei. Viņas piepildīja tēkanu, uzklāja galdu, sagriez maizi un ielika cepeškrāsnī šķīvjus, lai tie sasiltu, un pielēja milzīgu krūzi ar alumisteram bebram no mucas, kas stāvēja kaktā, uzlika pannu uz uguns un uzkraušasēja traukus. Lūsija nodomāja, ka bebriem ir ļoti omulīga mājiņa, bet tā pilnīgi atšķirās no mistera tamnu salas. Te nebija ne grāmatu, ne glēznu, bet gultu vietā sienā iebūvētas lāviņas, gluži kā uz kuģa. Pie griestiem karājās šķiņķa gabalu un sīpolu virtens. Pie sienas rindojās gumijas zābak un vaskadrānas lietas mēteļi un cīrvi un zirklis un lāpstas un mūrnieku ķellis un abras kaļķu javas iejaukšanai un makšķers un tīkli un maisi. Un galdauts tiesa ļoti tīrs bija no raupja audekla. Tikko cepešpannā izkusušie tauki sāka čurkstēt, ienāca Pīters un misters Bebrs ar iztīrītām zivīm. Vai varat iedomāties, cik garšīgi cepoties smaržoja svaigās zivs un cik ļoti izsalkuši jutās bērni? Misters Bebrs beidzot sacīja. Toliņ būs gatavs! Sjūzena nolēja kartupeļiem ūdeni un nolika katlus plīts malas, lai tie apžūtu, bet Lūsija palīdzēja Mrs. Bebrenē pasniegt galdā foreles, un pēc brīža katrs pievilka savu ķeblīti pie galda. Bebru mājās blakus misis bebrena šūpuļkrēslam pie kamīna bija tikai trīs kāju ķeblīši un sagatavojās baudīt ēdienu. Galda vidū stāvēja krūze ar pienu bērniem. Misters Bebrs palika uzticīgs alum un milzīgs dzeltans sviesta pikuts, no kura pie kartupeļiem katrs varēja ņemt, cik gribēja. Bērni domāja, un es esmu viensprāts ar viņiem, ka pasaulē nav nekā garšīgāk par svaigu upes zivi, kas noķerta pirms pusstundas un tikko noņemta no pannas. Kad visi bija beiguši ēst, Mrs. Bebrena izvilka no cepeškrāsnes lielu, karstu, brīnišķīgi glazētu ruleti ar ievārījumu, un tūdaļ uzlika uz uguns teikānu, lai pēc ruletes notiesāšanas varētu dzert tēju, Saņēmuši tējas tasas, visi atbīdīja no galda ķeblīšu, lai varētu atspiesties pret sienu un apmierināt nopūtās. Un tagad, sacīja misters Bebers, nolikdams uz galda tukšo alus kausu un virzīdams tuvāk tējas tasi. Ja jūs pagaidīsiet, kamēr es aizdegšu pīpu un ļaušu tai iekvēloties, tad varam ķerties pie lietas. Atkal snieg, viņš piebilda, pašķielādams uz logu pusi. Jo labāk, Mums nebūs negaidītu viesu, ja arī kāds mēģināja jūs izsakot, pēdas būs aizsnigušas.